بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين tumekutana tena kwa kipindi chetu cha pili katika muhadhara huu wenye unwani alhubbu fillah walbughdhu fillah kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah tumeeleza kwenye sehemu ya kwanza maana ya kupendana kwa ajili ya Allah na umuhimu wake na fadhila zake na alama zake za dhahiri bali na faida zake sehemu hii ya pili tutaizungumza kwa kujifinya kidogo kwa sababu ya muda kutoka baada ya sala ya maghrib mpaka kufika isha pana muda mfupi lakini pia mengi yanayohusu sehemu hii ya pili yametajwa katika sehemu ya kwanza kwa kuwa ni kinyume chake baadhi ya nusus tulizozisoma ukizitazama wakati tukitoa ushahidi wa jambo lile la kwanza utakuta ndani yake pia jambo la pili limetajwa kwa hiyo kuna wepesi kidogo katika sehemu hii ya pili zaidi kitakachoongezeka ni kutoa ufafanuzi wa kile ambacho kinahusiana na maudhui hii lakini nataka kuwaambia kuwasuala la alhubbu fillahi walbughdhu fihi ndio ule msingi unaoitwa msingi wa alwalau walbarau ambao ni muhimili madhubuti kabisa katika suala la alislam waliman muislamu uislamu wake hautakamilika mpaka ipatikane albara'atu min ash-shirki wa ahli ukiuliza sasa hivi hapa ukiwauliza watu wa elimu yani talabatul ilm na almudarrisin bali na hata wale wenye kupatiliza patiliza kukaa darasani ni nini maana ya alislamu mimi muislamu bwana dini yangu mimi ni Uislamu bwana swali Uislamu ni nini <clears throat> anayekaa kwenye vikao vya elimu ana majibu na katika majibu yake hii unwani ya muhadhara wetu ataigusa tu maal asaf nikisema kwa masikitiko kuna baadhi yetu tuliokuepo hapa tukiulizwa labda tukigawe karatasi nyeupe kabisa na kalamu tukununulie tukupe karatasi mpya ya A4 hiyo hapo chora unavyotaka na kalamu yako hiyo hebu tuambie uislamu ni nini kuna watu watapata zero mnabisha funga milango leta karatasi asitoke mtu mal islam tuna watu ukimwangalia mashaallah lakini hajui kueleza nini alislam mtihani sio utakuwa umempa mtihani mkubwa kijana mashaallah ukimwona handsome hapa akapendeza, lakini hajui nini alislam kila siku aswali ramadhani ikija atafunga ikija mada ya uislamu atachangia atamkosoa shekhe yule atamkosoa huyu na huyu lakini nini alislam hajui aibu aibu wallahi sifanyi tena hakuna mtihani tuwe na amani kidogo nitawauliza hawa wanafunzi tu nani anajibu simama useme kwa nguvu waislamu wote wasikie waliokuwa msikitini ahsante anastahili kupewa shilingi ngapi ha Sheikh Abu tashji'an lahu tumpe pesa ngapi ha au astahili 100 Sheikh Abu Hashim anasema 100 ya kutosha haya mimi nakupa hii 1000 umenifurahisha sana barakallahu fik jazakallahu khair anasema alislam alistislamu lahu bitaa alistislamu rudia tena kwa sauti هل هو الاستسلام لله au linqiyadu lahu bitaa ni kujisalimisha kwa Allah na kunyenyekea kwake kwa kuwa kwa utiifu walinqiyadu lahu bitaa na kunyenyekea kwa kufuata yani kwa utiifu walbaraatu min ashirki wa ahli kuna kitu kacha eh kacha nini استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله تعرفه كي تجنان شيخ محمد بن عبد الوهاب kwenye kitabu gani na kitabu kimoja tukiona kidogo kinaitwa al-usulu الثلاثه ukisoma kitabu hiki ambacho chafaa kufundishwa katika hii misikiti huyo mwandishi rahmatullahi taala alayhi alikiandika kitabu hicho kwa ajili ya wale watu wa kawaida kwenye mji wake ambao wameshughulishwa na kuuza na kununua kazini wapi wakipata muda wa kusoma awasomesha kitabu chepesi chaitwa al-usulu thalatha ambacho mashekhe na maimamu watakiwa wawasomeshe wafuasi wao kwenye misikiti yao maratibu wao katika misikiti wasomeshwe kitabu hicho ili wajue yaliyomo ndani ya kitabu hicho miongoni mwa hayo ni nini uislamu alistislamu bitawhid alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walbaraatu min ash-shirki wa ahlihi ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauhidi kwa kumpwekesha yeye subhanahu wa ta'ala peke yake na kuwa mnyenyekevu katika utiifu kwa utiifu Allah subhanahu wa ta'ala likitajwa jambo la dini umeamrishwa kufanya hivi haraka unafanya umekatazwa waacha lakini na kujiweka mbali au kuwachukia kuichukia ashirk na watu wake watu wake ni kina nani al-mushrikun albugh kuchukia ndio uislamu unakamilika hapa kwa hiyo lazima kuna sehemu ya chuki ya kuyachukia yale yote yaliyo dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyachukia yote yaliyo dhidi ya dini yake subhanahu wa ta'ala kuchukia kila kilichokuwa kinyume na dini ya Allah na kile anachokichukia Allah na wale anaowachukia Allah ile chuki iwepo usije kusema ah mimi nawapenda wote kwa kuwa wote wameumbwa na Allah lakini kuna watu na kuna viumbe vimesimamisha uadui dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala wakayachukia yaliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah na wao akawachukia na wewe watakiwa uwachukie ndipo utakapokamilika uislamu wako kuna mambo Allah anayechukia unatakiwa wewe uyachukie kuna mambo Allah anayapenda watakiwa wewe uyapende ndio hili jambo la albughdhu fillah asili yake ni kuwachukia washirikina na makufar na wale wanaokwenda kwenye njia yao kwa albughdhu fillah يكون بكراهية ما يقوم به الشخص من أفعال مخالفة للشرع لشرع الله البغض في الله إن بتكان kwa kuyachukia yale anayoyafanya mtu miongoni mwa vitendo vinavyokhalifiana na sheria ya Allah ukawa wewe umechukizwa na hilo upendi kwa nini yafanyika shirk kwa nini anawasiwa Allah subhanahu wa ta'ala ukayachukia maasi na wale wenye kuyafanya ukayachukia shirki na wale wenye kuifanya shirki ukayachukia bid'a na watu wake hiyo ni katika alama za Uislamu kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maneno yake makubwa aliyosema man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman yeyote atakayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah akatoa kwa ajili ya Allah akazuia kwa ajili ya Allah basi huyo ameikamilisha imani imani imekamilika na hiyo ndio maana ya alwalau walbarau bila ya kufanya ghulu katika kupenda ukavuka mpaka wala kufanya jafaa ikawa wapenda sana au wachukia sana mpaka ukaovuka ule mpaka uliowekwa na sheria mahaba yako yakakupelekea mahali sipo ukamwadhimisha huyo mahbub mpaka ukampa daraja ya uungu kama walivyofanya manasara kwa Isa mwana wa Maryam kama walivyofanya mayahudi kwa Uzair na kama walivyofanya washirikina kwa miungu yao umekatazwa usifanye ghulu la taghlu fi dinikum tufanye ghulu mpaka ukamtoa mtu katika hadhi ya makhluq ukampeleka katika hadhi ya khaliq kwamba huyu sasa ni yuko kama khaliq kama alivyofanya rafidha kwa aima wao maimamu 12 wakasema kwamba halat fihim allahutu au halat allahutu fi nasut ule uungu umeingia kwenye bila ubinadamu kwa hiyo wako katika sura ya binadamu lakini ni miungu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa yani khalaqa Muhammadan wa Aliyan kuna watu wamefikia hivyo وفوض خلق الكون في علي بن أبي طالب wako wanaosema hivyo wakavuka mipaka kwamba Allah ameumba viumbe wote amemuumba ame mtume swalla sallam akamuumba Ali kisha akampa Ali kazi ya kuumba viumbe wote waitwa al-mufawwidha wale wale shia rafidha wana watu wao wanaita wanaitwa al-mufawwidha wana itikadi hiyo yule atusi ana kitabu chake cha tahdhibul ahkam katika vitabu vinne vikubwa vya Shia baada ya kitabu al-usul min al-kafi na furu'i yake na raudha yake ya Muhammad bin Yaqub al-Kulaini kitabu cha pili kinachofuatia kwa daraja kwao kinacho tahdhibul ahkam tahdhibul ahkam alafu kitabu kingine cha man la yahdhuruhu al-faqih na kingine vitabu vinne alkutubu al-arba'a katika kutubu zao mu'tamada viwili vya Tusi kimoja cha Ibn Baba Waihi al-Qummi na kingine cha Muhammad bin Yaqub al-Qulaini tahdhib al-ahkam wakati akitaja shahada za adhana akaitaja shahada wa ashhadu anna aliyan amir al-amir al-mu'minin waliyullah akasema hivi mtu wa kwanza aliyeiweka shahada hii waliotua mwanzo walioitunga shahada hii ni almufawwidhatu la'anahumullah amesema hivyo alafu pale chini kwenye taalika akasema almufawidha akaeleza kwamba hawa ni watu wanaoitakidi kwamba Allah ameumba amemuumba Muhammad akamuumba na Ali thumma fawadha khalqa alkauni ala Ali bin Abi Talib unaitwa almufawwidh kwa hiyo wapo katika waislamu katika watu wanaodai uislamu wakiamini kwamba wapo katika viumbe wanaoumba hiyo ni alghulu ukipinga hilo umpendi ali ali bin abi talib na maimamu wanajua ghaibu wanajua siku ya kufa ukisema hapana hakuna nijua ghaibu ila Allah wamchukia kwa wao wanaghuluu katika mapenzi ya kuwapenda maimamu lakini wanafanya hivyo kwa sababu ya zandaka uzandik haribu uislamu kwa sababu uislamu hauna kitu namna hiyo kwa haitakiwi kuvuka mpaka katika mapenzi wala kuvuka mpaka katika kuchukia kila mmoja watakiwa usimame umpe haki yake usimame katika ile hali ya kati na kati kwa hiyo suala la kuchukia lipo ukambughudhi mtu na yale anayoyatenda ambayo ni kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ukayachukia yale kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye karaha ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-isyan kwa lazima hayo sisi tuyachukie na tuwachukie watu wake wanaoyafanya na mwenye kufanya hivyo kwa ajili ya Allah akatenda kwa ajili ya Allah akachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fadhili zitakazompata atakazozipata ndio zile zile fadhila za atakazozipata yule mwenye kupenda kwa ajili ya Allah na nitarudia hadithi nyingine ya watu saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa vivuli siku ya kiyama siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake katika aliyotaja warajulani tahabba fillah akasema ijtama alayhi waftaraqa watafarraqa alayhi watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah wamekutana wakaungana kwa ajili yake na wakaachana kwa ajili yake si kwamba nitampenda mpaka kufa je akibadilika nitampenda hivyo hivyo utakuwa hujampenda kwa ajili ya Allah na wala hutakuwa hujamchukia kwa ajili ya Allah na wala hutapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika kusherehesha hadithi hii anasema ويحتمل أنه أراد أنهما اجتمعا على التحاب في الله فإن تغير أحدهما على ما كان عليه مما توجب محبته في الله فارقه الآخر بسبب ذلك hadithi inahtamili ya kwamba yeye mtu huyo amempenda wamekusanyika juu ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa ikitokea mmoja wao amebadilika kwenye ile hali aliyokuwa nayo hapo mwanzo ambayo inapelekea kumpenda yeye basi yeye atafarikiana naye kwa sababu hiyo fayaduru tahabubuhuma على llahi الله وجودا وعدما kwa hiyo ikitokea mmoja wao amebadilika alikuwa akisimamisha swala sasa haswali tena au alikuwa akihudhuria swala za jamaa ameamua kuacha jamaa anaswali nyumbani atamchukia kwa sababu ya kuacha kwake jamaa kwa kuacha kwake sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni fardhu عين على الرجال المكلفين غير المعذورين غير المعذورين ni sunna juu ya wanaume wenye kukalifiwa na sheria ambao si wenye udhuru atamchukia kwa hilo kwa kile alichokifanya kwa sababu ni maasiya fayadhuru tahabubuhuma ala ta'ati Allah kwa hiyo kule kupendana kwao kutazunguka juu ya taa ya Allah kukiwepo ukiwepo utiifu atampenda ukitiifu ukiondoka atamchukia lakini asili ni kupendana waumini wanapendana na mfano wa kupendana kwao na kuhurumiana kwao kama thalil jasad kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi tuliyotangulia kuitaja katika sehemu ya kwanza lakini yakizuka yenye kuzuka ikawa huyu muislamu aliyetakiwa ampende amekhalifu njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekhalifu mafunzo ya Uislamu atamchukia kwa ule mukhalafa aliofanya na kila anapozidi kuhalifu na kwenda kinyume na mafunzo ndipo atakapozidi kumchukia hiyo ndiyo sura ya kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na uislamu unapolizungumzia suala sasa hivi nitakwenda kwa haraka haraka kwa sababu muda hautoshi naona dakika chache tuzibaki kama dakika kumi hapa Uislamu unapozungumzia suala la kupendana na kuchukiana halijafuta Uislamu haujafuta suala la uadilifu kwamba kwa sababu wamchukia mtu fulani basi usimfanyie uadilifu kwa sababu unachuki naye ukamzulia ambayo hakuyafanya au hakuyasema ukamnyima haki yake aliyostahiki aipate wewe ukainyima ukamnyima ukamfanyia jaur na dhulm haina maana hiyo kwa sababu huyu kafiri basi hutamfanyia uadilifu ilikuwa umuuzie kilo mbili kwa shilingi kadhaa wakati badala ya kumtimia kilo mbili ukaona ngoja nimpunje robo huyu kwa sababu huyu kafiri la uislamu hauko hivyo uadilifu uko pale pale na kuchukia kuko pale pale natamani nizisome baadhi ya nususi lakini moja katika hizo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kusiwavute kukawapelekea kule kuwachukia watu na kuwabughudhi kuwa msiwafanyie uadilifu fanyeni uadilifu kwa sababu kufanya uadilifu ndiko kuliko karibu zaidi kunakopelekea zaidi kwenye kumfikisha mtu kwenye takwa takwa Allah haina maana kwa sababu huyo ni kafiri ukamzulia uongo sikwambii muislamu hawa au huyu kadha kadha kadha ukazua uongo nini ah, kwa sababu huyu kafiri ah, nini huyu mzushi ukamzulia uongo haifai hata kidogo kwa hiyo tusimamene katika msingi wa sawa sawa kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah kuchukiana kwa ajili ya Allah kutakuja itakapokuwa kunapatikana mukhalafa au kuhalifu na kwenda kinyume na mafunzo ya dini yategemea sasa na mtu huyu ana khalifu dini anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo mbalimbali au hakuzua anayatetea yaliyozuliwa na anawatetea wenye kuzua wazushi na huyu yumo tu afuata bila shaka hukumu zao ni tofauti sisi tutamchukia huyu kwa ule uzushi wake na kule kuzua kwake na tutamtahadharisha kwa watu kwamba Uislamu we eh, msimsikilize mtu fulani kwa sababu anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na uzushi hufai simsikilize mtu fulani kwa sababu anawatetea wenye kuzua katika dini ya Allah msimtetee msimsikilize mtu fulani wala msimtetee kwa sababu anayatetea maasi anayahalalisha yaliyo haramu anatetea mambo ya haramu msimsikilize hii ni katika mlango wa kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haukomi kwa makafiri tu utaingia mpaka katika safu ya Uislamu wanaharakati mbalimbali pamoja na watu wa kawaida huwa wanaumizwa sana na hali hizi hawapendi na huwa mara nyingi wanatoa hasa wale wanaosoma soma kidogo wanasoma aya wakiwaambia wale wenye kusimama msimamo wa sawa sawa wakiwatahadharisha wenzao kwamba jamani msiende huku huku si sawa yule hayuko sawa wakiwasaidia wao wanawaambia ah, ah, bwana sasa wajua ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا mbona aya waianza katikati we shekhe mkubwa namna hiyo kwani aya imeanza wala tanazau nyinyi mnaohifadhi Qur'ani aya hii imeanzia wala tanazau fatafshalu mbona mnijibu ha haijaanza ile aya yenyewe wala tanaza'u fatash kweli tanazu katika dini haifai wala msitete msigombane mtafeli na itaondoka ile nguvu yenu lakini aya haikuanza hapo imeanza wapi wa atiiu Allah wa rasulahu mushkila uko hapa wa atiiu Allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu hii ni natija ya kutokumtii Allah na mtume wake atanazu' siku zote katika umma inakuja kwa kuacha kumtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sasa usiruke huku juu tu anza mwanzo amemtii Allah na mtume wake mtiini Allah na mtume wake wala msitete msizozane kwa sababu mtafeli na nguvu yenu itaondoka ni lazima msingi wa albughdhu fillahi upatikane kama kweli twagombania mambo binafsi huyu na huyu walidhulumiana ploti fulani kuna shamba fulani umedhulumiana wakayaleta mambo yao msikitini wakataka kuwagawa waislamu kwa sababu wamedhulumiana plot zao huko hayo mambo binafsi hawa watu sisi tutawakubalia kwamba nyinyi mna ugomvi binafsi wewe ulipeleka posa na mwenzao akapeleka pale pale ikawa ni sababu ya yule kukataliwa husuma msiilete msikitini mkawa mtaka kuwagawa watu kwa sababu ya mambo yenu binafsi imetoka biashara fulani akakuwai yeye akaichukua yeye sasa usialete yale mambo msikitini mambo yale ndio mambo ya kuyakemea hawa watu hawa waumini hawa na maratibu wao wakali katika mambo kama haya usitaki kuwagawa waislamu katika mambo kama haya lakini mtu azua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au awatetea wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hapo tukiteta ni sawa wala haipingani na imani ndio ukamilifu wa imani kwa sababu man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala aliman sisi tuchukiana kwa ajili ya Allah kwa hili na ni musiri katika hili hapana hii si sawa sawa ni kadha ah kwa nini msiambia sasa wewe ushatoka kwenye media huko watu wote duniani wamekuona nitakupata kichochoroni anayekosea alania tauba yake inakuwa ni alania na raddi yake itakuwa alania dhahiri shahid ah, wajua bwana masalafi hawa wasema kweli lakini bwana rududi bwana rududi bwana hivi hujui kwamba rudud min din lakini zile rududi kwa haki ambazo zimesimama bil ilmi wal adli wal haqq al haqq wal ilm wal adl sema kwa ilmu sema kwa uadilifu hizi ni rududi zenye kumjenga mtu kwenye dini yake wewe utajuaje sasa mtu kishakuhalalishia riba wewe wajua bwana kule benki kuna kitu kinaitwa mudharaba alafu kuna murabaha alafu ndio huu uliotajwa kwenye vitabu vya fikihi ndio huu kwenye fikihi mudharaba huu ndio ule murabaha huu ndio ule lakini kwa sababu kusoma ushapigwa mchanga wa macho wabaki wasifia tu huna ujualo sasa haja mtu akusaidia kwamba hapana hii riba ha wewe mchukiaje mtu kama huyo ni riba kwa sababu moja mbili tatu hii na hii ni tofauti katika moja mbili tatu wewe mchukiaje mtu kama wewe nikusaidia si ushadanganywa lau kama wewe ni mfanyabiashara wauza madini umekwenda mahali kwenda kununua dhahabu au tanzanite wewe ukijua ni tanzanite kumbe ni kioo aja mtu akwambia hapana hii sio tanzanite hapa umepigwa kioo hiki utamchukia mtu huyo huwezi kumchukia kwa sababu ni dunia والدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران dini sasa sisi huwa tuwachukia sana hawa wanaotutanabahisha katika dini yetu wallahi walaghai katika jambo la dini ni wengi wanaozungumza kwa jini kwa jina la dini ni wengi wapotoshaji ni wengi wewe nenda kwenye hiyo hizo eh, mitandao huko ya kijamii kwenye Instagram kwenye Twitter si kwenye nini huko wewe nenda Facebook watu wote mashehe huko wana vilemba vya Azhar hakuna mjinga hata mmoja kila mmoja anazungumza kuhusu dini umebaki wewe zuzu tu wadanganywa tu Mdanganywa tu. Sasa haja mtu akutetea kwamba hii sio kweli, wewe wakasirika. Una matatizo wewe. Na mifano mingi tu ya mambo ambayo watu wamedanganywa. Kama ni kinyume kabisa, iko kwenye mitandao na watu katika elfu wanaochangia pale wengi wao wanasapoti ni urongo mtupu si katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala msingi huu wa kuchukiana kwa ajili ya Allah tusipoutendea haki tutaharibu tutavuka mpaka tutawachukia wasiostahiki kuchukiwa na tutawapenda wanaostahiki kuchukiwa tutaharibu tutaharibu jambo la msingi ni sisi kukaa na kutenga muda wa kusoma najua waislamu wengi wanapenda kusoma lakini mashekhe wengi ni wavivu hawataki kuwasomesha watu hii misikiti hii yatakiwa itoe watu kisawa sawa mimi nilipokuwa nikisoma historia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mtu ambaye ulimwengu wa wazushi wanamchukia ndiye mtu namba moja nadhani walimchukia katika huu ulimwengu mawahabi usikie mawahabi muwahabi mwenyewe ni huyo Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi katika historia yake maisha yake yote yeye amekaa kuamua kusomesha na kuwasomesha wale watu wa kwao wa kawaida msimulizi mmoja wa habari anaeleza anasema ilifika wakati watu wote katika mji wake wanajua kuisoma Qur'an na wanahudhuria swala za jamaa na wanajua wanafiki katika dini yao kwa maana humdanganyi mtu hata yule wa kawaida tu hata yule anasukuma mkokoteni huwezi kumdanganya ukimuuliza mali islam ukimshika atakwambia alislamu walistislamu lillahi لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من wa ahlihi huku wamtana mtu mtu kujua mimbari hapo shekhe ahutubia watu hana moja alilijua nini islam hajui si hapa sasa hivi nataka kutoa mtihani tayari ishakuwa shida sasa hivi kitoa mtihani hapa asitoke mtu ila ametujazia na waqidhul islam vitu gani ukivifanya uislamu umechanguka hapa kuna watu watatoka sifuri ni zipi shuruti za la ila Sheikh Abdullah alizungumza jana katika khutba al kwamba haya maswali mwende nyumbani mkajiulize wewe wayajua ni zipi nguzo za la ilaha illa Allah ni zipi sharti zake ni zipi nawaqidh za la ilaha illa Allah wallahi wabillah wako waislamu wanahudhuria misikitini takriban miaka 40 anaswali lakini pingine hajamsikia imamu wake akimsomesha jambo hilo hata siku moja sikwambii na waqidhul na waqidhu alislam hajui sasa cha kunasihi ni kwamba mashekhe mliopewa misikiti mizuri mizuri kama hii na nafasi nzuri nzuri kama hizi hawa waislamu wanapenda kheri tunawadhania hivyo wafundisheni dini yao wajue misingi ya kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala asibakie katika sisi mjinga hatusemi kwamba watu wote wasome wawe mashekhe maulama ah, kuna kiwango cha lazima ambacho kila muislamu wa kawaida atakiwa ajue watoke kwenye ujinga huo na sisi tusiwe na nyudhuru nyingi tukaeni tusome tujifundishe mambo yanofungamana na dini yetu hasa hasa haya mambo ya msingi ya alwala walbarau kinyume cha hivyo tutavuka mpaka litakuja kundi katika makundi ya mahawari litawajaza maneno mtatoka katika mstari wa sawa mtaanza kuwakufurisha waislamu wenzenu mtaanza kuzihalalisha damu zao na mingine mengi mtakayofanya kwa sababu ya ujinga na haya yashatokea kwenye miji mingi na yakaleta fitna kubwa katika ulimwengu lakini pia waweza kuja watu mulhidun na watu wenye fikra za irja za kuyahalalisha maasi na kuona kwamba maasi hayadhuru katika imani na wengine wakawakubali wakauzima msingi wa alwala walbara lakini kwa sababu ya ujinga lakini wakitukuta sisi tumesoma tunajua misingi ya dini yetu hatuwezi kudanganywa kirahisi kwa tupendaneni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunapochukiana tuchukiane kwa ajili ya Allah unapomchukia mtu si kwa ajili ya Allah wallahi wa billah unaidhuru nafsi yako kwa nini unamchukia ah mimi simpendi tu wajua mimi mm, mimi hapana yule ah mimi nikimwona tu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini unamchukia huyu na ulistahiki umpende una sababu ya msingi huna mzigo umeubeba tayari tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuchukiane kwa ajili yake na ndugu yako anapoteleza akaacha njia ya haki mnasihi tumia njia mbalimbali za kunasihi fikishie ujumbe kataze mkanye kuwa tayari kuwa mbali na mke wako au watoto wako kwa sababu ya dini kuwa tayari kuwa mbali na yoyote kwa sababu ya dini sasa hapa kuna mambo ya arudud kuna mambo ya muqata'a na hajr hajrul mubtadi kuna mambo mengi mengi mengi pengine Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ta'ala katika siku zijazo atakuja kuyabainisha haya mambo pia kina Sheikh Abdallah watakuja kuyabainisha haya mambo lakini katika msingi huu wa kuchukiana hapa na mambo mengi sana ya kuzungumza lakini wakati hautoshi